Bismillahir Rahmanir Rahim. Anasema na kuuliza muulizaji, swali langu ni kuhusu kugusa mwanamke au kumgusa mwanamke kunavunja udhu. Je, maulama wa kishafi wamepitia wamepita au wamepitia mapito gani katika kuelezea zile hadithi ambazo mtume alikuwa anamshika au kumbusu Aisha na haijathibiti alifanya udhu? Naqulu billahi tawfiq suala la kumgusa mwanamke au suala la mke kumgusa mwanaume sawa sawa ni mke wake au ni mume wake au ni mwanamke yule ambaye kutamgusa kwa matamanio jambo hili linavunja udhu moja kwa moja na hii ni kauli ya Shafi'ia rahimahumullah na hujja ambayo inaotegemewa zaidi na inaangaliwa indahum kwa wao ni kama alivyosema Imam Nawawi rahmatullahi alayhi katika majumu kwamba vitakapokutana ngozi mbili za mtu mwanaume au mwanamke aliyemuoa au hawajaoana kwa matamanio, basi udhu utakuwa umetenguka, yani kwa maana wao wawili wote utakuwa udhu wao umetenguka sawa sawa, itakuwa ni mwanaume au mwanamke sawa sawa, kwa matamanio au si kwa matamanio, na matamanio hayo sawa sawa yatakuwa yanafuatia ladha au starehe au hayafuatii ladha au starehe, na sawasawa amekusudia au alimetokea hilo la kumgusa kwa kusahau au wamekubaliana. Hivyo basi udhu wake utakuwa umetenguka kwa mujarrad kwa kule kukutana tungo ngozi mbili. Na hili alimam Nawawi amesema kwamba yote haya yanatengua udhu kwetu sisi. Wa bihadha qala Umar ibn al-Khattabi, kauli hii ameisemea Umar ibn al-Khattabi wa Abdullah ibn Mas'udi وعبد الله بن عمر وزيد بن أسلم ومكحول والشعبي والنخعي وعطاء بن سائب وزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وسعيد بن عبد العزيز nayo ni moja katika riwaya mbili za Imamu al-Imamu al-Auza'i. Kwa hiyo hujja ambayo wameisimamia ni hujja ya masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ambayo imeayidiwa na baadhi ya masahaba ambao ni wakubwa ridwanullahi ta'ala alaihim kama vile sahaba عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيو هي ينفنغمان مذهب ياو ويا الإمام الشافعي والله تبارك وتعالى أعلم